saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en Paulus omhels en omgesoen. Hulle was vooral hartseer oor sy stelling dat hulle om nie weer sou sien nie. Toe het hulle omskip toegevat.